Հայացք։ Զովինար Գրիգորյանի հաղորդաշարի դիտակետում Արցախն է ու Արցախցին։ թեմաները համառոտ։ 35 տարի առաջ 1988 թվականի այս օրը փետրվարի 21-ին Լղիմ մարսխորհրդի արտահերտ նստաշրջանի հաջորդ օրը ԽՄԿԿ կենտրոնն ընդունել է որոշում հայկական ԽՍՀ-ին վերամիավորվելու մեր պահանջ խնդրանքը համարելով անհիմն։ Չլիներ փետրվարի 13-ը, չեր լինի փետրվարի 20-ը։ Այլ կերպ, չլիներ փետրվարի 13-ի համաժողովրդական առաջին հանրահավաքը, չեր լինի փետրվարի 20-ի մարսխորթի պատմական նստաշրջանը։ Երբեք գալու ճիշտ շեշտադրումների եւ ամեն ինչ իր տեղը դնելու ժամանակը։ Այսօր Մայրենի միջազգային օրն է։ Ազատ ենք ու ինքնիշխան սակայն օտարամոլության դրսևորումները շարունակվում են։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասը։ 1988 թվականի փետրվարի 20-ին տեղի ունեցած լղի մարզ խորհրդի արտահերտ նստաշրջանը որոշում էր ընդունել մարզը հայկական ԽՍՀ-ին վերամիավորելու մասին։ Որոշման մեջ խնդրվում էր ադրբեջանական ԽՍՀ Գերագույն խորհրդին եւ հայկական ԽՍՀ Գերագույն խորհրդին լուծել լղիմը ադրբեջանական ԽՍՀ կազմից հայկական ԽՍՀ կազմ հանձնելու հարցը։ Միաժամանակ միջնորդել ԽՍՀ Գերագույն խորհրդի առաջ դրականորեն լուծել հանձնելու լղիմը ադրբեջանական ԽՍՀ կազմից հայկական ԽՍՀ կազմ հանձնելու հարցը։ Պատմական նստաշրջանի հաջորդ օրը փետրվարի 21-ին ԽՄԿ կենտկոմա շուտափույթ որոշում է ընդունել Լեռնային Ղարաբաղի իրադարձությունների մասին, մեր պահանջը համարելով անհիմն։ Նստաշրջանը կայացել էր ուշ երեկոյան շաբաթ օրը։ Ըստ երևույթին առաջին դեպքն էր, երբ ԽՄԿ կենտկոմը Կիրակի էր որոշում ընդունում։ Նույն օրը փետրվարի 21-ին Մարսկոմի բյուրոյի նիստ է գումարվել Մարսկոմի առաջին քարտուղար Բորիս Գևորգովի նախագահությամբ քննարկելու համար ԽՄԿ կենտկոմի որոշումը։ Մոսկվայից ոչ ոք մարս չէր եկել տեսնելու, ուսումնասիրելու համար, թե ինչ է կատարվում մեզ մոտ։ Ամենայն հավանականությամբ ԽՄԿ կենտկոմը մարզում տեղի ունեցած իրադարձությունները դատապարտող որոշում ընդունել է Բաքվի նախաձեռնությամբ։ Ադրբեջանի իշխանությունները կարողացան հասնել նրան, որ Քաբիրոն դեռևս որոշումը այնտեղ չհասած, արդեն չեղյալ համարեց Սլավիկ Արուշանյան, Արցախյան շարժման ասկերանի նախաձեռնող խմբի ղեկավար։ Գտա որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում պիտի մնա եւ նրա անբաժանել մասնա, որովհետեւ շարժում վնաս հասցնում երկու ժողովուրդների բարեկամությանը եւ մի քանի դատարկաբանություններ ժամեր անգամ չթողեցին է որ այդ որոշումը քննարկեմ կենտկոմը անմիջապես մերժեց այդ որոշումը եւ դա է ինձ հուշում որ Գորբաչովը հեշտ միտումնավոր էր այդ ամենը թույլ տվել որպեսզի Քաբիրոն որոշում կայացնի մերժի որ Ղարաբաղցիները հուսալոկվեն թողնեն Ղարաբաղը դուրս գան։ Թե ինչ է որոշել Մարսկոմի բյուրոյի նիստը, կարծես փորձում ենք շրջանցել։ Հստակ ոչինչ չի ասվում, բայց հաստատ այն հավանություն է տվել ԽՄԿ կենտկոմի որոշմանը, որովհետև հաջորդ օրը փետրվարի 22-ին Ստեփանակերտում գտնվող Ադրբեջանի Կոմկուսի կենտկոմի առաջին քարտուղար Քամրան Բագիրովի, որը եկել էր ամեն գնով զախողելու Մարս խորհրդի նստաշրջանը, բայց ինքն էր զախողվել, Հանրարարությամբ մարզկոմի բյուրոյի անդամները շրջկենտրոններում պետք է անցկացնեին պլենումներ, որոնցում հավանություն տրվեր ԽՄԿ կենտկոմի որոշմանը։ Այս որոշմանը մարզի կուսակցական տնտեսական ակտիվին ծանոթացնելու նպատակով փետրվարի 22-ին Ստեփանակերտ են ժամանել ԽՄԿ կենտկոմի քարտուղար Ռազումովսկին եւ ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի նախագահի տեղակալ Դեմիչևը փետրվարի 22-ին Կուշշրջկոմի պլենում է անցկացվել եւ Ասկերանում, որը տարիների հերվից որքան էլ զարմանալի թվա հավանության է արժանացրել ԽՄԿ կենկոմի որոշումը, թե ինչ են որոշել մյուս շրջաններում ստույգ չգիտեմ, հավանաբար նույնը ամենաանհավանականն էր թվում, որ քաղբյուրի որոշմանը ոչ միտեղ այնպես հակահարված չտվեցին, ինչպես Ասկերանը։ Ես նույնիսկ չեմ կարող պատկերացնել, թե ինչպես կարող է արագ որոշում ընդունել, որովհետև Քաբիրի որոշում դեռևս փետրվարի 21-ի գիշերը Վահան Բախչեևիչ Հարությունյանը տարել էր հադրուտ եւ հադրուտում ակտիվ համանություն էր տվել։ Դե այն ժամանակ ով կարող էր համարձակվել Քաբիրի որոշմանը դեմ գնալ։ Բայց ասում են, որ հադրուտի տղաները շրջապատել են շենքը թույլ չեն տվել, որ այդ որոշումը տանեն Ես չեմ կարող 100%-ով ասել տարել թե չէ, բայց որոշում հադրուցի շուտկոմի բյուրոն ընդունել է։ Միակ ասկերանը մեր, որ բյուրոյի 3 անդամ դեմ են արտահայտվել եւ քվեարկել բյուրոյի որոշմանը։ Եվ հա այդ որոշման դեմել հանրահավաքը նախատեսեցինք փետրվարի 22-ին անդրոզեցինք եւ կարողացանք ջախջախիչ հարված հասնել ադրբեջանցիներին։ Ասկերանում պլենումը դեռ շարունակվում էր, երբ Կուշրջկոմի շենքի մոտ հավաքված ցուցարարները տեղեկացվում են, որ Աղդամից բազմահազարանոց խուժանը հարձակվել է Ավանի վրա։ Ասկերանցիները հարևան գյուղերի բնակիչների օգնությամբ արժանի դիմադրություն են ցույց տալիս եւ թուրքերին հետ շպրտում։ Սա Արցախյան շարժումը բռնությամբ ճնշելու արյունոտ հերանեկարով մեզ ահաբեկելու առաջին փորձն էր։ Մենք հետ չկանգնեցինք միացման գաղափարից, սակայն հարցը խաղաղ սահմանադրական ճանապարհով լուծելու մեր պատրանքները ցնդեցին, համոզվեցինք, որ ազատության կարող ենք հասնել միայն զենքով։ Փետրվարի 26-ին Ադրբեջանի Հանրապետական հերոստատեսությամբ Ռազումովսկին ներկայացրել է ԽՄԿ Կենտկոմի գլխավոր քարտուղար Միխայել Գորբաչովի դիմումը Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ժողովուրդներին, նշելով, որ ԽՄԿ Կենտկոմն անհանգստացած է Լեռնային Ղարաբաղում եւ նրա շուրջը իրավիճակի լարվածությամբ, Գորբաչովը կոչեր անում երկու միութենական հանրապետությունների աշխատավորներին հավատարիմ մնալ խորհրդային ինտերնացիոնալիզմի գաղափարին Գլխավոր քարտուղարը վստահեցնում էր, որ ԽՄԿ կենտկոմի առաջկայում կայանալիք պլենումում, որը նվիրված է լինելու ազգային փոխհարաբերությունների զարգացմանը, կքննարկվեն եւ կնախանշվեն սոցիալական, տնտեսական, մշակութային եւ այլ հիմնախնդիրների լուծման ուղիներ։ Ճակատագրի չարխաղ էր, թե կենտկոմի ծրագիրը, բայց դիմումի հաջորդ օրը փետրվարի 27-ին Սումգայիթ քաղաքում ադրբեջանցիները Գորբաչովի տարփողած եղբայրական բարեկամությամբ ոգեշնչված կազմակերպել են հայերի ջարդ։ Այն, ինչ չեն կարողացել անել ասկերանում, արել են Սումգայիթում։ Եթերային ձեր ուղեկիցը հայացք հաղորդաշարն է։ Փետրվարի 15-ին տեղի լրատվամիջոցները հաղորդեցին, որ Արցախի հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հրամանագրով ստեղծվել է Արցախյան շարժման 35-րդ տարեդարձի տոնակատարության կազմակերպման եւ համակարգման պետական հանձնաժողով ու հաստատվել դրա անհատական կազմը։ Այս հաղորդագրությունից անմիջապես հետո հայտնվել է, որ փետրվարի 15-ին հրավիրվել է հանձնաժողովի առաջին նիստը։ Ասվում էր, որ ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թոմասյանը, որը գլխավորում է պետական հանձնաժողովը, ներկայացրել է նախագահի 2023 թվականի փետրվարի 13-ի ՆՀ81-A հրամանագիրը պետական հանձնաժողովի անհատական կազմի մասին։ Երկրորդ լուրին ծանոթանալուց հետո միայն գլխի ես ընկնում, որ հրամանագիրը ստորագրվել է ոչ թե ենթադրաբար փետրվարի 15-ին, երբ հաղորդվել է հրամանագրի վերաբերյալ տեղեկությունը, իդեպ առանց հրամանագրի ստորագրման ամսաթվի նշման, այլ փետրվարի 13-ին Նախագահի հրամանագիրն այն փաստաթուղթը չէ, որի մասին պաշտոնապես հաղորդվեր ստորագրումից երկու օր անց։ Մի նկատառում եւս Համենայն դեպս ինքս լսած չկամ, որ նույն օրը հաղորդվի հրամանագրով պետական հանձնաժողովի ստեղծման մասին եւ նույն օրը հանձնաժողովը նիստ անցկացնի։ Պատերազմում պարտվելուց հետո շատ տոներ ենք համեստ ու զուսպ ձևով նշում։ 2021-2022 թվականներին այդ կերպ նշվեցին եւ շարժման տարեդարձերը։ Եթե որոշվել է հոբելյանական 35-րդ տարեդարձին որոշ չափով տոնականություն հաղորդել, ապա ըստ իս տոնակատարության կազմակերպման եւ համակարգման պետական հանձնաժողովը շատ ավելի վաղ պիտի ստեղծվեր։ Այն տպավորությունն է, թե սկզբում նման մտադրություն հնարավորություն չկար, հետո են այնուամենայնիվ այլ գեզրահանգման եկել։ Կամ էլ շարունակվում է շարժումը փետրվարի 20-ի պատմական նստաշրջանի օրվա հետ նույնացնելու անընդունելի վարկը։ Մոռացության է տրվում, թե ինչ ահրելի գաղափարախոսական աշխատանք է տարվել դրանից առաջ, ինչ նշանակալից իրադարձություններ են տեղի ունեցել դրանից առաջ։ Հիշեցնեմ երկուսը միայն։ Փետրվարի 12-ին Ստեփանակերտում եւ շրջաններում անցկացվել են կուսակցական տնտեսական ակտիվի ժողովներ, որոնցում պիտի ընդունվեր շարժումը դատապարտող որոշում։ Բաքվի այս պլանը ձախողվել է։ Նրա էմիսարների սպառնալիքները չեն ազդել ակտիվի վրա։ Փետրվարի 13-ին Ստեփանակերտի Լենինի անվան հրապարակում տեղի ունեցել բազմահազարանոց ցույց ու հանրահավաք, որի մասնակիցները պաշտպանել են Մայր Հայաստանին վերամիավորվելու գաղափարը։ Նույն օրը Կուսմարսկոմում պիտի հրավիրվեր բյուրոյի ընդլայնված նիստ, Ստեփանակերտի քաղաքային ու շրջանային բյուրոների անդամների մասնակցությամբ եւ դատապարտվեր շարժումը։ Այն ներկայացվեր իբրև մի խումբ ծայրահեղականների ու ազգայնամոլների գործ։ Արցախցիները դուրս գալով հրաապարակ հավաստել են, որ իրենց կամքն անսասան է եւ կոմունիստները չէ, որ իրենց ընդունած որոշմամբ պիտի հետ պահեն արդար պահանջից։ Փետրվարի 13-ին շարժումը դուրս է եկել ընդհատակից եւ ընդունել համաժողովրդական բնույթ։ Ժողովուրդն արթնացել էր ներքից, ընդվզումն արդեն կասեցնել չեր լինի։ Փետրվարի 15-ից կենտրոնական հրապարակում վերսկսվել են ցույցերն ու հանրահավաքները, իսկ 20-ին տեղի ունեցել արտահերտ նստաշրջանը։ Փետրվարի 20-ը հետագայում հրճակվել է վերածննդի օր։ ԼՂՀ առաջին գումարման գերագույն խորհրդի որոշմամբ վերածննդի օր հայտարարվել էր փետրվարի 12-ը՝ ուսակցական տնտեսական ակտիվի ժողովների անցկացման օրը։ Տարիներ անց են այդ օրը փոխել։ Շարժման առաջամարտիկների մեծ մասն այն տեսակետին է, որ վերածննդի օր պիտի համարվի փետրվարի 13-ը, երբ հաղթահարելով երկյուղը, անտեսելով անկանխատեսելի հետևանքները, մարդիկ դուրս եկան հրապարակ։ Չլիներ փետրվարի 13-ը, չեր լինի փետրվարի 20-ը։ Ընդհանրապես տարիներ շարունակ ինչ-ինչ պատճառներով ստվերի տակ է թողնվել փետրվարի 13-ը։ 25 տարի անց միայն փետրվարի 13-ին վերածննդի հրապարակում արդեն երկրորդ անգամ հանրահավաք կազմակերպվեց խորհրդանշական շարժման 25-ամյակի տոնակատարության պետական հանձնաժողովի միջոցառումներից էր։ Սառույցը կոտրվեց, բայց ոչ ճիշտ տեղից։ Պաշտոնական դիրքն օգտագործելով որոշները փորձեցին վերաշարադրել իրենց կետից սկսել շարժման պատմությունը եւ այսպես ասած օրինականացնել այն թյուր մտայնությունը, թե փետրվարի 13-ի հանրահավաքը մանկավարժական ինստիտուտի նախաձեռնությունն էր եւ դրա մասնակցում էին միայն ուսանողներ, Այժմ արդեն Արցախի պետական համալսարանի ուսանողների եւ դասախոսների երթը դեպի վերածննդի հրապարակ սկսվել էր համալսարանից, որտեղ միջև այդ կրթական այդ հաստատության շենքի պատին տեղադրված ուշակարի հանդիսավոր բացման արարողություն էր տեղի ունեցել։ Քարին գրված էր 1988 թվականի փետրվարի 13-ին Արցախի պետհամալսարանի այս շենքից սկիզբ առավ Ղարաբաղյան շարժման առաջին հրապարակային երթը։ Այդ պիսով փորձել են մարդկանց հիշողությունից ջնջել, որ հրապարակում հանրահավաք անցկացնելու գաղափարը Սլավիկ Արուշանյանինն է։ Նա նաև գլխավոր կազմակերպիչն էր, որ առաջինը դեպի հրապարակ են քայլել սովխոզ տեխնիկումի սովորողներն ու մանկավարժները։ Հարցրեք հանրահավաքի կազմակերպիչներին, մասնակիցներին, ովքեր դեպքերն ըստ սեփական նպատակի, սեփական հայեցողությամբ կարկատանելու փնթի փորձ կհամարեն արվածը։ Ժամանակին հանդես եմ եկել հոդվածով, որում մանրամասն փաստերով ապացուցել եմ, որ ճշմարտությունը բոլորովին այլ է։ Հերկման մի թույլ փորձ եղել է։ Հեղինակին կարծում եմ պարտադրել են, որ մի բան գրի եւ գրած նստիս ավելի շուտ մեղայական էր։ Առաջարկիս, որ եթե սխալ եմ դատի տան, ոչինչ չի հետևել։ Ասել եմ, հիմա էլ եմ ասում, կարևոր չէ, թե ով է առաջինը քայլել դեպի հրապարակ, ով է նախաձեռնել, Կարևորն այն է, որ հանրահավաքը տեղի է ունեցել, ճնշում գործադրվել բյուրոյի մասնակիցների վրա։ Այդուհանդերձ պետհամալսարանը առաջնության չասեմ դապնին չեր կարող զիջել։ Դրանից հետո Էլի հուշակարի մոտ հավաքվել են ուսանողներին ներկայացրել փետրվարի 13-ի պատմությունը ըստ վերաշարադրանքի ըստ որոշ դասախոսների։ Կարծեմ 2018-ին էր շարժման 30-ամյակի տարում։ Երբ համալսարանի գլխավոր մասնաշենքը վերանորոգվեց, հուշակարը պատից հանվեց։ Հասկացան, որ ճիշտը դա է, չեմ կարող ասել։ Զարմանալին գուցե եւ սпасելին այն էր, որ շարժման 35-ամյակի տարում համալսարանը փետրվարի 13-ին երթ չկազմակերպեց դեպի հրապարակ։ Վերևից ցուցում չկար, տոնակատարության վերաբերյալ նախագահի հրամանագիրը ուշ էր ստորագրվել, թե ուրիշ պատճառներ կային։ Այդ դեպքում ուր մնաց սեփական նախաձեռնությունը։ Ամեն փետրվարի 13-ի ավանդույթի համաձայն շարժման առաջամարտիկները հավաքվում են վերածննդի հրապարակում։ Այս տարի ավանդույթին քչերը հավատարի մնացին, շրջաններից ոչ մեկը չեր եկել։ Շրջափակում է ու վառելիքի սղությունն էր պատճառը։ Հիասթափված են, ով գիտի, Միջև վերջին պատերազմը փետրվարի 13-ին նախագահան ընդունում էր շարժման առաջամարտիկներին ու ակտիվիստներին, համենայն դեպս այդպես էր նախորդ նախագահի օրոք։ Եթե ենթադրում եմ իրավիճակով պայմանավորված այս տարի դա չի արվել, աններելի չէ, բայց հոգարելի էր այցելել գերեզմաններ, ծաղիկ դնել նրանց շիրիմներին, ովքեր այսօր մեզ հետ չեն, բայց ովքեր Արցախի ազատության նվիրյալներ էին։ Շարժման առաջամարտիկները շատ ավելի բարդ ու վտանգավոր պայմաններում են գործել։ Այդ ըմբոստներին ոչինչ չի կոտրել, խիզախել են մահնաճկի առաջ ունենալով։ Այսօր նույնպես հարցականները շատ են։ Թվում է, ելք չկա, մեր ճակատագիրն արդեն որոշված է եւ որոշել են ուրիշները հարցրեք այդ սերնդի պայքարի մարտիկներին եւ նրանք ելքը ցույց կտան հավատալ ու ապավինել առաջին հերթին սեփական ուժերին, լինել միասնական, չհանդուրժել պարակտիչներին։ Ազատ ու անկախ Արցախը նրանք են մեզ նվիրել, դիմագրավելով դաժան փորձությունների, բորբոք պահելով ժողովրդի ցասման կրակը։ Խաղաղության փորձությանը չդիմացանք։ Նրանք զգուշացնում էին, մատնացույց անում թերություններն ու բաստողումները, ականջ չեն դրել, ափսոսում են, ցավ ապրում, որ արյան գնով ձեռք բերվածը չկարողացանք պաշտպանել։ Այն, ինչ մնացել է Արցախից, պիտի ատամներով պահել։ Այս է նրանց падգամը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր Մայրենիի միջազգային օրն է։ Ամեն առիթով շեշտում ենք, որ խորհրդային Ադրբեջանը խոչընդոտում էր Լեռնային Ղարաբաղում հայ բառ ու բանի զարգացմանը, նեղացնում հայոց լեզվի գործածության սահմանները։ Մեր պայքարը նաև մեր լեզվի համար էր, ազգին ազգ պահող լեզվի համար։ Հիմա ինչն է խանգարում, որ խոսենք ու գրենք հայերեն, պահպանենք ու իր բարձրության վրա պահենք մեր լեզուն։ Խանգարում է մեր մեջ նստած օտարամոլությունը, որն այդպես էլ չկարողացանք արմատախիլ անել։ Ավելին, այն այսօր նոր դրսևորումներ է ստանում, դրսևորումներ, որոնք չէին հանդուրժվի անգամ խորհրդային տարիներին։ ավարտվեց հայացք հաղորդաշարի հերթական 2023 թվականի փետրվարի 21-ի թողարկումը։ Հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։